pri camen tubisto. Camen tubisto portas ne nur stupetaron cae nigran visagion. Camen tubisto portas ancau felicion. Tion scias ciui homoi, cae precipe ciui, ciui havas butonoin sur surtuto. Ciam li preter iras, rapide ili mancaptas butonon, cae pensas pritio, al cio ili sopiras cae de nove ilia desiro plenum cer la homoi faras tiel iam de longe, cae faros tiel, cium longe irados camentubistoi sur stratoi. Se tione estus vero, certe ili tion ne farus. Dovidu, ciui homoi povas esti sia maniere feliciai, ili besonas pro tio nur butonon cae camentubiston. Tion bones cis hancio, malgranda orfo, char li estis compatindulo, vivanta de tago al tago sur pavimo de delonge, cae havis multe da belai desiroi. Li povis desiregi bulcon, bileton por caruselo, mortintan panion, au pometon, ciain vendis mastrinoi, en pancorboi sur la urboplazzo de Sancta Jacobo. Char nenion havis, la mesuro de lia felicio estis granda. Sed jen unu grava malhelpajo, la malgranda hancio, ne havis ce sia disscirita jaco cae ce gita pantalono ec unu butonon, Iacon cae pantalonon li ricevis de bonai homoi sed vias cias, che ancau la bonai homoi ne donas sian mult valorajon. Tial, ciam li gene ricevis de ili donatse, gi estis iam multe elusita, cae ciui butonoi estis for. La bonfarantoi, ciui donis ala li la vestajon, ne pensis che tia malgranda knabo bezonas butonoin suffice che eli covris li annu anca u hancio comence ne pensis che al lia vestagio io mancas nur che li exciis la secreton pri camen tu visto butono kai felicio mal gioie li pensis mi ne povas esti felicia char mi tutte ne havas butonon tio tro afflictis lin li desiris esti felicia, cae ciu tiom ja ne desirus. De tiam li pensis pri ne nio alia, olcia maniere havige al si ian butonon. Por la ceterae infanoi, ne nio malfacila, sed por Hanchio, clopodo ne malgranda. Por havigi butonon, estas ciam necessa ia pacio, quiu gin acetas, cai ia panio, quiu gin alcudras, cai tiui du premissoi al Hanchio absolute mancis. Hancio volis per labori monon por aceti butonon. Li portis aquon al unu signorino en la quinan etagion. Al alia li alportadis carbon en malgranda veturiletto cun vila hundo. Li iradis piede al villaggio por lacto. Unu vorte li laboris, kiel povas knabo en lia agio. Sed monon, por aceti butonon, li tamen ne perlaboris. La homui pensis, qui al doni al tiel mal granda knabo monon? Li gin ne comprenas, cae plei versaine spesus por frandajoi. Ili donos al li prefere ion por mangi, tio pli taugos por li. Cai ili donis al li, jen panon, jen fromagion, jen teleron da supo, au ian restajon de tagmancio cae Hancio, ciam li estis sat manginta, falis entian felice getson, che li forgesis anca u la butonon, cae credis, che sian felicion li atingos anca u gi. Sed, ciam vespere li plene digestis la mangiagion, cae en la poscio li havis nenion cromo malsato, tiam forpassis li tuta mem confido, tuta forto la sopirata butono comencis danci antauliai oculoi, cun ciui miraclai etsoi. Precipe ciam li preter iris la buticon de butonfaristo, cie en el montra shranco estis multai amassoi da diversai butonoi. Ien estis unui por soldat uniformoi, aliai por civil vestagioi, unui tute orumitai, cun belai en gravuritai literoi, aliai por maristoi, cun bluetanta brilo de maro. Sur iui estis quar videblai truoi, sur aliai la truoi estis cascitai sub brilanta metala suprajo. Super ciui brilis vico de grandai per la butonoi, ciui altiris la oculoin de hancio «Ciel magneto. Ci tiui certe alportas la plei grandan felicion, pensis Hancio, sed versi mile neniam mi atingos ilin. Tiui certe estas ege multe costai, tamen li rigardis ilin pli cae pli avide, gis ciam signorino en la butico rimarcis lin, cae necomprenante la fairon en liai oculoi, lin forpelis. For iru, malpura bubo, ne nion bonan montras viai oculoi. Si pensis, che li volas ion de si steli, cae hancio hontigite for iris. Kai nocte, ciam li dormis en eio super la celo sur cifonacioi, cun dec ancora o pli malfeliciai homoi, la perla mota butono, cae la nefavora visaggio de la vendistino flucpendis en liai sonjoi. Ciam li tiom longe, cae longe sopiris vane, ocasis alla li foie, che li equidis sur la strato knabineton, Ciu sur la mantelo havis giuste tian belan per la motan butonon, cian li vidis en la butico. Sed ne nur tion attentis Hancio, li rimarcis ancau che la bela butono nur pendas sur fadeno, cae che gi baldau desirigios. Lia coro ec tremis ec pensante che la knabineto gin povus perdi cae li trovi. Ien estus la fino de liai suferoi. Iam morgau li povus ja havi cion li nur desirus. Tial nerimarcite li turnigis sequante shin kion li tiom desiris, tio ancau ocasis. Giuste ciam la knabineto en iris la pordon de mal alta domo, la butono desirigis, cae restis cuscianta sur la pavimo, cae sine rimarcis tion. Si estis ia tre neatentema knabino. Se ni consideras, che tio estis la sola butono, ciun si havis, cae che pro gia perdo si estis sen igita de ciu felicio, ciu al gi estis ala ligita. Hancio gioi criis, Singardemeli levis la butonon, cae tenis gin en la mano. Gi ecradiis en la sunbrilo, ciel gemo. Rapide li cascis gin en poshon, cae circa urigardis. La knabineto en iris nenion rimarcinte. Hancio mal aperis, ce la plei proxima strat angulo. Atenteme li transportis cin heimen, li demetis la jacon, cae elpruntis cudrilon. Padenon li eltiris el la cifonoi, sur ciui li dormadis, cae tui li comencis la alcudradon por esti preta antau crepuscidio sed tiam li ion ec memoris. Li memoris la knabineton, kiu ie ploras, char si perdis belan butonon. Eble si ec nescias, kiom da gioio si estus povinta per gigaini. Se si scius, kion povas influi butono, cae camentubisto, certe si estus pli atentema. Iam si certe excios tion, sed la butonon si ne plu posedos. Eble, che si niam atingos alian, char estas malfacile acquiri butonon. Si perdis gin, cae li gin estelis. Stelis? Ne, nur trovis. Ciu li redonu gin? Ne, tion hancio ne povis, char multain longain tagoin li sopiris gin havi. Ciam ci alportos al mi felicion, mi genere donos al si, cae eble mi ion ancora u aldonos, li pensis. Sed, ciu mi retrovos sin poste? Liai manoi tremis, sed li daure alcudradis. La sequantan tagon li el iris cun la butono ciel cun stelo. Sed shainis al li, che la homoi tro observus lin, se ili tiel recte equidus gin sur lia cifonita jaco. Tial li cachetis gin per mano. Li timis ancaur inconti la hierauan knabineton. Li vagadis, iradis, cae sercis camentubiston. Li prepensis ancorau, cion li desiru. Li decidigis por ora castelo, sur vitra monto, cae por orancio. Circa utagmeso, li ecrimarcis marcis camentubiston. Li estis nigra, ciel negro nur la oculoi estis bluai kiel violoi. Rapide li turnis la pasion al la trotuaro, sur kiu iris la camentubisto, cae pli firme li ecpremis la butonon. Lia coro en la brusto bategis, kiel sonorilo. La camentubisto al proximigis. Li marsis tranquile, cae ridetis. Ancio estis pala, cae per glaziai manoi li premtenis la butonon pli cae pli. Ciam li al proximigios iequin pasioi, mi flustros mian peton, li pensis. La camentu visto estis apud li, sub nigra barbo, silenta, blanca rideto. Nun diris Hancio duon voce gem exopirante. Castelon, cae oran, crac! la butono alcudrita per usita fadeno, cae tro tirata per la mano de Hancio, desirigis, cae restis inter liai fingroi, ec cun fadena pedunclo, ciel vel quinta floro. La esperoi de Hancio subite disfandigis. Larmoi aperis en liai oculoi, cae ploro en lia gorgio. Li estis neesprimeble malfelicia. li opiniis tion puno, pro la stelo de la nepropra butono por sia felicio. Le tiom cemploris, che la camentubisto rerigardis, cae alpascis al li. Cio ocasis al vi, knabeto? li demandis. Lia vocio estis tiel pura, ciel la camentubisto estis fulgonigra. Sed Hancio gemploregis tenante la butonon en la malpurigita mano ciu iu tractis vin mal juste, au vi perdis ion, la mano de la camentubisto visto, care stusis la capon de hancio, ciel varma ondo. Mi prenis trovitan butonon, li subite ec parolis. Mi desiris castelon cae orangion, tial mi hierau prenis la butonon, cae li recomencis plori. Cae kies vi estas? Hancio estis, kies li estas? li appartenis al neniu, sed oni fartas tiel bone, se oni povas al iu apparteni. La camentubisto prenis la manon de la ploranta hancio, ilin lin gvidis. Lia mano estis nigra, cae fulgo plena, sed hancio sub gia influo shangigis je humila shafido. La camentubisto conducis hancion en malgrandan domon giuste entiun, cie mal aperis la hieraua knabinetto. Panio cae Lida, mi venigis al knabon, ciu ploras, char li desiris castelon cae orancion. Mi ne ploras pro tio, diris Hancio, sed char mi proprigis al mi butonon. Nec castelon, nec orancion ni povas al vidoni, diris la edzino de la camentubisto sed mi donos al vi tag mancion, cae ili donis, ili locis lin cetablo, cae ili igis lin manci plenam teleron da supo. Unu flanque sidis la signoro camentubisto, visto, iam la vita cae pura, sur alia flanco la mastrino, cae contrauli lida, ciu hierau perdis la butonon. Ili donis al li bonain, cae afablain demandoin cae Hancio respondis, dum sia tuta vivo li ne parolis tiel multe, ciel cio case. Cion li racontis, ciel soleca li estas, ciel li desiris esti felicia, ciel li sercis butonon, cae ciel cio finigis. La signoro camentubisto, cae lia edzino ridetis. Lida rigardis lin per seriosai cae admirantai oculoi, cae la supo vapor fumis, cae odoris ciel incenso en pregeio. Vi placias al mi knabo, diris fine la camentubisto, cae se vi volas, vi povas resti ceni, cae mi el instruos vin camentubisto. Cetere ancau al lida estas malgaie esti sola. La mastrino capiesis, cae la oculoi de lida ec brilis. Hancio gioie cap consentis, cae per granda pezzo da viando li covras la grandan gioion, porce gine forcuru, char citie la mangiagio en iris ne en la stomacon, sed recte en la coron. Hancio lernis esticamentu visto. Esticamentu visto signifas felicigi homoin, sed camentu visto ne povas partopreni felicion pere de butono, char li felicion cun portas, li gine ne povas giui. Sed Hancio ne rimarcis, che li estas esceptita el tiu favoro, cae li estis felicia, ec sciante, che li mem, kiel camentubisto, ne povas manpreni butonon antau alia camentubisto, cae desire la plenumon de tio, kion li sopiras. Li grimpis sur altae tegmentoi, proxime alla la cielo, cae tracamen tuboi lima supren iris en fulgo plenain La homoi shatis lin, charlis ciis purigi la camen tuboin ciel ca tiel che la mangiajoi sub ili preparatai similis al purai canarioi. Li preparis por suno cae aero la voion alla la homa fairo. Tio estas bona laboro. La tempo forfluis kiel aquo, cae hancio maturigis rapide. La signoro camentubisto estis preli contenta, la edzino shatis lin, cae lida? Ho, tiu iam de longe pardonis ala li ection, che li iam alproprigis shin men. Tiam lida iam maturigis kiel betulo, cae hancio estis kiel fago. Se vi iam rencontos lin, Bone vili ne reconos, li aspectas same, kiel ciu alia visto, sed li havas poshoin plenain de butonoin, kai li donas ilin al ciu, al cies jaco ili mancas, char li ne volas porti la felicion nur al unui, kai al aliai ne. Esti kamentubisto signifas felicigi homoin, ciui havas butonoin ciam ciui homoi havas butonoin, tiam ciui estos felicei.